Mila behatzeunta goita seietik kokatzen da aturri eremuko Gaskoizko Akademia gaur egun goita bost kide kondatzen ditu eta diotenez ipagaldeko amalau egi Gaskoinerak dira. Mediazio edo politika egiteko asmorik gabe kulturaren aldetik aintzina pausuak nahi dituzte ipagaldeko aturri bazteretako Gaskoinerek. Gaur egun klase elebidun bakar bat bada Gaskoineraz bidasuneko Euskarazko Eskolan, Kultura eta Hezkuntza mailan lider politikorik ez dute, horretarako elkargo bakagaren sortzaren karira, haien hautsa entzunara zina izan dute. Gimon Dorz, Gaskoizko Akademiako lehen dakaria. Nous avons la chance de toujours exister, mais c'est vrai que le nombre de locuteurs baisse énormément, mais surtout que la visibilité de notre langue et de notre culture euh, devient pratiquement négligeable euh, et complètement, euh, je dirais, étouffée dans le contexte actuel. Donc il était nécessaire que nous nous exprimions, que nous parlions de façon effectivement à mettre à la fois les politiques. il ne faut pas que le gascon Eh, soit oublié. Horretarako ezagutza bat eskatzen dute, gaskoieraren kultur erakundea edo erakunde publiko baten sortzearekin, edota jadanik existitzen diren erakundeekin lotzea. Une reconnaissance des autres entités, que ce soit la région, que ce soit le département, et puis que ce soit aussi des structures comme euh, l'Office public de la langue occitane, qui euh, donc siège à Toulouse, mais qui a vocation, je dirais, à nous intégrer comme représentant d'une forme dialectale, le gascon du Bazadour. Bestalde jakin urte urten, ekitaldi Gazteleraz, historiak kondatuak izanen dira, itzordua abenduaren bederatzean baionan.